Ezabuli ya makomingatanu na munana Omugorogoki arongorwa Inywe baruhanga emikuyanyu yamazima abantu ni mubaramuza amazima na akati mugira emitima mibi omunsi mubantu agu mukora kubi ababi bazarwa balibabi bataza kwema kuzarwa bagambe bishuba bayijwire obumara nkenjoka amatigabo bagaziba nkempiri niyo etawulira iraka ya mushandagire anga eliyo mukonikoni waitu ruhanga enda amaino gabo omukanwa waitu mukama kura ebyana byentale amaino Bomere nk'amaizi gali kugera bakandagirwe bome nkobunyasi basiuke nkekinyira bashushe enda enagirwe etabona izoba banyukuke nkomwata batetegeire ruhanga abakunkubise ekinigani barora omugorogoki alishanduka oruomubi alibonabona amaguruge aliganaba omubwamba bomufakale awo abantu bagambe bati mazima omugorogoki taburwa rongoro ruwanga omuramuzi wensi abayoku